դրամաչափով զինատեսակների գործադրմամբ հրադադարի ռեժիմի խախտումներն ու խաղաղ բնակավայրերի հրետակոծությունը, ինչը հանգեցրել է զոհերի եւ երկու քաղաքացիական անձանց վիրավորման։ Այս մասին ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի նիստին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Արման Կիրակոսյանը։ Իր ելույթում նա անդրադարձել է վերջին շրջանում Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև շփման գծում ու հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի երկայնքով իրավիճակի սրմանը։ Դեսպանը տեղեկացրել է, որ հակամարտության գոտում իրավիճակի սրմանը զուգահեռ Ադրբեջանը շփման գծի մոտակայքում իրականացրել է լայնածավալ զորավարժություններ։ Նման քայլերով Ադրբեջանն անտեսում է Բաքվին ուղված Մինսկի խմբի համանախագահների կոչերը՝ հավատարիմ մնալ հրադադարի ռեժիմին ու զերծ մնալ իրավիճակի սրումից, ասել է դեսպանը։ Արման Կիրակոսյանը վերահաստատել է հայկական կողմի սկզբունքային դիրքորոշումը, որ հակամարտող կողմերի հստակ հանձնառությունը հրադադարի պահպանման եւ վստահության ամրապնդման վերաբերյալ միակ ուղին է խաղաղ գործընթացի առաջընթացի համար։ Սեպտեմբերի սկզբին սահմանին տեղի ունեցած լարվածությունը նախորդներից տարբերվում էր, քանի որ հակառակորդը փոխել էր օգտագործվող զինատեսակը։ Այս մասին ասել է Եվրոպական ինտեգրացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարեն Բեկարյանը։ Նրա խոսքով, մինչև այս նման զինատեսակ չի օգտագործվել եւ սա արդեն խաղի կանոն է դարձել ադրբեջանցիների համար։ Մի բան པարզ է, Արտաքին քաղաքականությունը ներքին քաղաքական զարգացումների հետ ուղիղ կապ ունի։ Հետևաբար միամտություն է ակնկալել, որ Ադրբեջանի ներքին անհանդուրժողականության դեպքում սահմանին անհանդուրժողականությունը չի աճի, ասել է Կարեն Բեկարյանը։ Վաշինգտոնը կոչ է անում անհապաղ դադարեցնել լարվածությունը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում, Այդ մասին ասվում է պետքարտուղարի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Կիրբիի հայտարարության մեջ։ Մենք հավաստի տեղեկություններ ենք ստացել, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ուժերն օգտագործում են ականանետներ եւ այլ ծանր տեխնիկա սահմանի երկայնքով, ինչը հանգեցրել է զոհերի քաղաքացիական բնակչության շրջանում եւ վնաս է հասցրել գյուղերին։ Մենք խորապես մտահոգված ենք լարվածությամբ եւ դատապարտում ենք ցանկացած ռազմական գործողություն՝ ուղղված քաղաքացիական բնակչության դեմ։ Մենք կոչ ենք անում անհապաղ դադարեցնել բռնությունները, ասվում է հայտարարության մեջ։ Պետքարտուղարությունում հիշեցրել են նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների պարտավորությունները խնդիրը խաղաղ բանակցային ճանապարհով լուծելու։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի նստաշրջանի շրջանակում Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման հավանականությունը չի կարելի բացառել, բայց հասկանալի չէ, թե ինչի մասին պետք է խոսեն նախագահները ստեղծված իրավիճակում։ Այդ մասին ասել է Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրոման Օյանը։ Ես չեմ պատկերացնում իրական արդյունավետ զրույց նախագահների միջև, եթե Ադրբեջանը 2009-ից սկսած դեմ է հանդես գալիս ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդների առաջարկներին, փորձելով հարցի լուծումն այլ հարթակներ տեղափոխել, նշել է Կիրոմանոյանը։ Նրա խոսքով այս պահին Ադրբեջանը իրականացնում է նույն քաղաքականությունը, որը վարում էր Բաքուն եվրոպական խաղերի անցկացումից առաջ։ Այդ ժամանակաշրջանում գրեթե ոչինչ չէր կատարվում սահմանների վրա։ Սա իդեպ ցույց է տալիս, թե որ կողմն է իրականում խախտում հրադադարի ռեժիմը, ասել է Կիրոմանոյանը։ Երկորյա ճանաչողական այցով Արցախում էին բելգիացի մի խումբ խորհրդարանականներ։ Արցախյան հիմնախնդրի հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի հանրապետությունում ժողովրդավարական զարգացումների ու պետական աշինության մասին տեղեկությունները նրանք ստացել են Արցախի նախագահի ազգային ժողովի խոսնակի արտգործնախարարի հետ հանդիպումների ժամանակ։ Պատվիրակության անդամները հանդիպումներ են ունեցել նաև Արցախի պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի եւ ուսանողության հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ եւ ստացած տպավորություններն ամփոփել զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Մենք Արցախում տեսանք ազատ խոսք եւ ընդդիմություն, ասաց պատվիրակության ղեկավար Ժուլի Գրոտը։ Est-ce que ça peut influencer aussi l'accord stratégique entre l'Azerbaïdjan et l'Europe Ինչը մեզ արմացրեց Ղարաբաղում, դա ազատության զգացողությունն է եւ ազատ արտահայտման մակարդակը այս երկրում, որը լիարժեք ձևով կոնտրաստ է կազմում այն ամենի հետ, ինչ տեղի է ունենում Ադրբեջանում։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ այն մարդիկ, որոնք քիչ թե շատ ազատ են արտահայտվում այդ երկրում, գտնվում են ազատազրկման մեջ, Ես ինձ օտարական չեմ զգում այստեղ։ Մենք տեսանք, թե ազատության ինչ մտնոլորտ է դիրում, որ հակառակ է ադրբեջանական իրականությանը։ Ցավոք, մենք չենք կարող լինել Ադրբեջանում ու տեսնել այնտեղի իրավիճակը, քանի որ արդեն այսպես կոչված սև ցուցակում ենք, նշել է պատվիրակության անդամ Սիմսոն Սիսկինգը։ Et là, je voulais dire que nous partageons, nous partageons un certain sens de l'humour, l'autodérision et de surréalisme. Գալիս ենք մի երկիր, որտեղ հանդիպում ենք նախագահի, արտաքին գործոս նախարարի, պետական ատյանների։ Մենք արտահայտում ենք երկու բառերով՝ խիզախություն եւ արժանապատվություն։ Սա մեզ նմանեցնում է իրար եւ կապում իրար։ Ուրեմն դա լավ սկիզբ է բարեկամության համար։ Բելգիացի խորհրդարանականները պատրաստակամություն հայտնեցին հրավերի դեպքում նորից այցելել Արցախ։ Երբ հողագործը տիրապետում է հողի մշակման արվեստին, արդյունքները գոհացնում են։ Բելլա Լալայանի անդրադարձը։ Գրանացան ցանկատարածություններում վերքը հավաքը չնայած սկսված է, բայց դեռ ամբողջ թափով չի ընթանում։ Ցանկատարածությունների մի մասում վերքը գոհացնող է, իսկ որոշ տեղերում ցանկը արդյունքներ չի տվել, մասնավորապես Կարկար գետի ջրով ռոկվող մոտ 100 հեկտար տարածքում։ Պատճառը երաշտի հետևանքով սակավաջրություններ, իսկ չհաջողված տարածքներում հողամշակի գրած վնասը կսուբսիդավորվի պետության կողմից տեղեկացնում է գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մախոյանը։ Նախարարը չի շտապում հեկտարից միջին բերքատվության ցուցանիշների մասին խոսել։ Շատ քիչ ցանկատարություններ կան, որոնք որ արդեն Բերքավակը կատարվել եւ դեռ այն դաշտերը, որոնք որ լավ վիճակում են, նրանք դեռ Բերքավակի համար դեռ վաղ են։ Հիմնականում չհաջողված կամ տարվա կեսին արդեն չորացած ցանկ տարածներն են, որ գծվել է Բերքավակը, որտեղ որ բնականաբար Բերքը այնքան էլ լավ չէ։ Այս գյուղատնտեսական տարին նախարարը հաջողված է համարում վերջին տարիների ներդրումների արդյունքները նոր միայն սկսում են Երևալ։ Տարին հաջող էր գյուղատնտեսության համար, հաջող էր այն իմաստով, որ բնակլիմայական պայմանները նպաստեցին, որպիսի վերջին տարիների կատարած աշխատանքների արդյունքները մենք տեսնենք։ Դա միայն անձրևի արդյունք չէր, որովհետև ես շատ լավ գիտեմ, օրինակ 19 թվին, որ շատ լավ ավելի անձրև էր, տարին անձրևոտ էր խոնավ, բայց մենք բերք չունեցանք, մաքսիմում բերքը 15-ից 20 ցենտներ էր լավագույն դեպքում։ Այսօր ունենք 60, 70, 80 ցենտներ որոշ տարածքներում։ Մենք ունենք արդեն ֆերմերներ, որոնք մինչև 100 ցենտներ հացաթիկի բերք են ստանում։ Դա հենց նենց չի, երբեք դա չի եղել։ Հաջողության հիմնական նախապայմանը ըստ նախարար Մխոյանի այնն է, որ գյուղացին հողամշակը սովորել է հողը ագրոտեխնիկական կանոններին համապատասխան մշակել։ Այսինքն այսօր ունենք ֆերմերներ, հողագործներ, որոնք ընդամենը 2 տարվա փորձ ունեն ամբողջ կյանքում եւ 60 ցենտներ բերք են ստացել։ Պետք է ընդհանրապես կատարել ագրոտեխնիկական բաժները, օգտվել գիտատեխնիկական հնարավորություններից եւ ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Նորանշանակ նախարարը ոլորտը ղեկավարելու իր քաղաքականության հիմնական շեշտը դնելու է երկրագործության համար սահմանված կանոններին հետևելու վրա եւ զգուշացնում է, որ կլինի լինել հետևողական, խիստ բոլոր այն ֆերմերների նկատմամբ, հողագործողների նկատմամբ, որոնք չեն պահելու ագրոտեխնիկական կանոնները, զրկել բոլոր տեսակի պետական աջակցություններից դա կլինի սերմերի, պարարտանյութների վառելիքի, դիզվառելիքի, ընդհանրապես զրկել այդ մարդկանց։ Եվ ընդամենը 1 տարում բոլորը կսովորեն ճիշտ ուղագործությամբ զբաղվել։ Դրանից եւ կշահեն իրենք եւ երկիրը։ Իսկ ոլորտում առաջնահերթ խնդիրների շարքում Մխոյանը առանձնացնում է ռոռոկման համակարգը եւ խոստանում է հնարավորինս շուտ նորոգել այն, ինչպես նաեւ պարտադրվում է հողամշակին սովորեցնել հողը ճիշտ ռոռոկելու արհեստը։ Միջև այսօր ես փորձում էի ես անձամբ մարդկանց հողօգտագործողներին սովորցնել ճիշտ հող մշակելու այդ մշակույթը։ Այսօրվանից սկսելու ենք ճիշտ ռոռոկում իրականացնել։ Իրավունք կամ հնարավորություն չեմ ունեցել ստիպել մարդկանց ճիշտ ռոռոկում իրականացնել, որովհետև դա մի քիչ որպես վարչապետի խորհրդական իմ լիազորությունների մեջ չէ չէր կամ էլ չէի փորձում խցկվել բայց այսօր հետևողական եմ լինելու հատկապես հորոտման համակարգերի արդիականացմանը եւ ջային ռեսուրսների ճիշտ ռացիոնալ օգտագործմանը մարդկանց մի մասը այնքան ջուրա օգտագործում որ դաշտերն է փչացնում մի մասն էլ դրա արդյունքում կորցնում է իր դաշտերը ճուճ ունենալու պատճառով բելալալայան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Միացյալ Նահանգներն ընդունում է սեփական ապագան որոշելու հարցում Արցախի բնակչության դերի կարևորությունը։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարության մամուլի խոսնակ Ջոն Քիրբին, մեկնաբանելով սեպտեմբերի 13-ին Արցախում նախանշված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները։ Հակամարտության համակողմանի կարգավորման համատեքստում մենք ճանաչում ենք սեփական ապագան որոշելու հարցում Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության դերը։ Ամեն դեպքում ԱՄՆ-ն Լեռնային Ղարաբաղը չի ճանաչում որպես անկախ, ինքնիշխան պետություն։ Մենք չենք ճանաչում սեպտեմբերի 13-ի այսպես կոչված ընտրությունների արդյունքների ազդեցությունը տարածքի իրավական կարգավիճակի վրա։ Մենք նաև ընդգծում ենք, որ այսպես կոչված ընտրությունները որևէ կերպ չեն կանխորոշում Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը եւ հակամարտության խաղաղ երկարաժամկետ կարգավորմանը միտված բանակցությունների արդյունքները։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովը նոր բանաձև է ընդունել։ Ըստ որի դեկտեմբերի 9-ը ցեղասպանությունների զոհերի իշտակի ողեկոչման միջազգային օր է հռչակվել։ Նշվում է, որ 2014 եւ 2015 թվականների ընթացքում Միջազգային հանրությունը ողջեկոչել է նախորդ դարում կատարված ամենասոսկալի ոչիրների, հայոց ցեղասպանության 100-ամյակը, Օսվենցի միազատագրման 70-ամյակը, Կամբոջայում կարմիր կխմերների իրագործած սպանդի 40-րդ տարելիցը, ինչպես նաև Ռուանդայի, Սրեբրենիցայի, Բոսնիա եւ Հերցեգովինայի ցեղասպանությունների զոհերի հիշատակը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վարժողովի ընդունած բանաձևի հիմնական առաքելությունն է հիշել անցյալում իրագործված սարսափելի ոճիրները, հետագայում նրանց կրկնությունը կանխելու համար։ 2000 թվականից ամեն տարի սեպտեմբերի 2-րդ շաբաթ օրը շատ երկրներում նշվում է առաջին բուժօգնության համաշխարհային օրը։ Այս տարի այդ օրը նշվում է այսօր սեպտեմբերի 12-ին։ Օրվա անցկացման նախաձեռնողներն են Կարմիր Խաչի միջազգային շարժման ու Կարմիր Կիսալուսնի անդամները։ Առաջին բուժօգնության դրամադրման նպատակն է անցկացնել անհրաժեշտ միջոցառումներ դուրժացի կյանքը փրկելու, նրա տարապանքները նվազեցնելու եւ հնարավոր բարդացումները կանխելու նպատակով։ Պրոֆեսիոնալ տեսակետից նման օգնություն կարող են ցուցաբերել բժիշկները, բայց առաջին բուժօգնության հնարքներին պետք է դիապետեն նաև ոստիկանության աշխատակիցները եւ փրկարարները։ Նաև ցանկալի է, որ շարքային քաղաքացիները նույնպես իմանան, թե ինչպես կարելի է վարվել այս կամ այն իրավիճակում, որ เป զի եթե անգամ չօգնեն դուրսացին ապագոնը չվնասեն նրան սխալ միջամտություններով։ Հայ առաքելական եկեղեցին վաղանշելու է 5 տաղավարտուներից վերջինը՝ Խաչվերացը։ Այն խաչի նվիրված տներից ամենակարևորն է, որովհետև նվիրված է գերությունից խաչի վերադարձի եւ փառաբանության հիշատակին։ Հայաստանյայից եկեղեցում խաչվերած է տոնում են սեպտեմբերի 11-ից 17 նկատ ժամանակահատվածի Կիրակի օրը։ Սուրբ խաչը տոնվում է հիշատակ Տիրոջ խաչապայտի, Պարսկական գերությունից Երուսաղեմ վերադարձի եւ Գողգոթայում կանգնեցման։ Այստեղից էլ տոնը կոչվում է խաչվերած։ Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին ԼՂՀ օրենքը ԼՂՀ կառավարության որոշմամբ 2015 թվականի սեպտեմբերի 14-ի աշխատանքային օրը տեղափոխվում է 2015 թվականի սեպտեմբերի 19-ի շաբաթ օրը։ Մարզասերների համար Բաքվում մեկնարկել է շախմատի աշխարհի գավաթի խաղարկությունը, որի առաջին փուլում Հայաստանի առաջին համար Լևոն Արոնյանը սպիտակներով հաղթել է Լյուքսեմբուրգցի Միխայել Վայդենկելերին։ Պարտիան ավարտվել է 33-րդ քայլում։ Հայաստանի մյուս ներկայացուցիչ Գաբրիել Սարգսյանը սևերով ոչ ոքի է խաղացել Լեհ Մատեուշ Բարտելի, Սամվել Տերսահակյանը ռուսաստանցի Նիկիտա Վիտյուգովի հետ, իսկ Հրանտ Մելքումյանը հաղթել է ամերիկացի Գատա Կամսկուն այսօր շախմատիստները կանցկացնեն երկրորդ դասական պարտիան, իսկ հավասարության դեպքում կանցկացվի թայ-բրեյք։ Մրցաշարն օլիմպիական համակարգով է, պարտվողը լքում է պայքարը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, երեկոյան ժամերին եւ գիշերը կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 2-ից 5 ամպրոպի ժամանակ մինչև 20 մետր հեռագությամբ հարավարևելանք համի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 14-ից 18, ցերեկը 21-ից 26 աստիճան։ Տակություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։